Utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od znanja koje ne koristi i utječemo se našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala od dove koju on ne prima i utječemo se našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala od duše koja se ne može zasititi.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 Govorimo o najodabranijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pečatu svih vjerovjesnika. Čovjeku koji je na kraju bio vjerovjesnik zadnji poslanik i vjerovjesnik i koji je kod sebe objedinio i našao kod sebe sve blagodati koje su uživali prethodni vjerovjesnici i poslanici. Zasigurno, Allahu subhanahu wa ta'ala najbolje stvorenje koje je ikada hodilo ovim dunjalukom. Govorimo o Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, njegovom lijepom obhođenju. Kako je i rekao Allah, jalla vala za njega, va inneka la ala huluqin azim. Doista si ti na posebnom stepenu morala. Govorimo o tom njegovom posebnom moralu, kako se obhodio sa raznim kategorijama, svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao. Konkretno, evo već duže vremena govorimo o jednoj posebnoj kategoriji kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam obhodio s njom. A to su grešnici i to je kategorija zasigurno u koju svi mi ulazimo jer svi mi griješimo. Kao što kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kullu bani Adam hata wa khayru hata'ine tawabun Svi ljudi griješe, svaki Ademov sin, svaki čovjek griješi, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Kako da se čovjek pokaje za svoju grešku? Kako da sazna da je pogriješio? Kako da sazna šta je ispravno? Ako je to greška što čini, zasigurno trebamo se podučiti kako da sami sebe ispravimo, a svakako dakle i svoje ukućane, svoju porodicu, zatim sve one s kojima se svakodnevno susrećemo kako na najljepši način podučiti dotičnu osobu da je pogriješila, da se ona ne naljuti, da bi prihvatila naše riječi, da bi se popravila i nikada više svojoj grešci se ne vratila. Kako, na koji način tako što ćemo izučavati životopis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Od njega se prenose brojne metode, načini kako je otklanjao greške od svojih ashaba, svih onih s kojima se svakodnevno susretao. Pa ćemo naći dakle te brojne metode zavisno od osoba, zavisno od situacija, stanja, zavisno od grešaka pa je pravio razliku između učenog i neukog, pravio je razliku između onoga koji namjerno griješi i onoga koji slučajno je pogriješio, između onoga koji konstantno griješi i onoga koji ponekada ponekada pogriješi. Pravio je razliku između onoga koji je kod sebe imao mnogo tih grešaka ili drugih grešaka i onoga koji je kod sebe imao mnogo, mnogo dobrih dijela između onoga koji je bio u njegovoj blizini i onoga kojeg je prvi puta vidio i slično. Dakle, od Allahovog poslanika alihi salatu sam prenose se brojne metode, izgodno je, lijepo je, naprotiv potrebno je da se upoznamo sa svim tim metodama kako bismo znali koju metodu iskoristiti u popravljanju greške kod naših ukućana ili dakle onoga kojeg primijetimo pred sobom kako čini, kako čini grešku. Pa dakle, jedna od metoda Allahovog poslanika, alihi salatu sami, to je zasigurno metoda koja je svima nama potrebna, jeste pribranost. Pribranost u obhođenju sa osobom koja je pogriješila. Odnosno, ne trebamo odmah žuriti sa ukorom, ne trebamo odmah žuriti s pojašnjenjem greške i slično, sve dok dobro ne upoznamo osobu greška, makakva se učinila pred nama, makakvo, kako ona bila teška i kakav bio taj grije, ne smijemo odmah žuriti. Ne smijemo odmah žuriti jer počesto poznato nam je žurba je od šeitana, već dakle trebamo prvo u tim trenucima da sagledamo osobu, da se upoznamo kako rekoh na početku učena, nije učena od onih koji često čine greške ili onih koji su ponekada učinili tu grešku, koji kod sebe na drugoj strani imaju mnogo dobrih dijela. Dakle, trebamo biti pribrani. Ne trebamo odmah žuriti. Ili možda da ukoliko budemo ispravljali dotičnu grešku, odmah možemo da tu osobu E, dakle dovedemo do te situacije da ona učini iz inata odmah drugu još veću još veću grešku kao što je Allah subhanahu wa taala dobro nam je poznato iz Kur'ana Kerima zabranio da se psuju božanstva, lažna božanstva, božanstva koja obožavaju drugi ljudi, obožavaju ta božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega je zabranio i kada je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio? Kada postoji bojazan da će oni, ti ljudi, ukoliko im budemo dakle psovali ta lažna božanstva, budemo govorili o njima, u tim pojedinim situacijama da će se oni tada okrenuti i psovati Allaha subhanahu wa ta'ala psovati Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovaj detalj moramo imati na umu, moramo o njemu voditi računa. Dakle, moramo biti privrani. Pa tako, dobro nam je poznat slučaj i spominjao se tokom ovih naših emisija slučaj čovjeka koji je došao u džamiju dok je sjedio Allahov poslanik alihi salatu sam sa svojim ashabima u jednom uglu džamije, on je došao u drugi ugao džamije i ekremekumullah da oprostite na izrazu, pomokrio se u džamiji počeo je da vrši malu nuždu u džami, pa su ashabi koji su bili okupljeni oko Allahog poslanika, alihi salatu sam, skočili da ga prekinu u tome, Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallame, smirio ih je i rekao, pustite ga, neka završi. Čovjek je počeo da obavlja nuždu, pustite ga, neka završi. Čovjek je to, dok je obavljao nuždu, ekremekumullah, pratio sve šta se dešava, gleda kako ashabi skaču, kreću prema njemu, zatim poslanik alihi salatu oslavni smiruje, vraćaju se, sjedaju. Kada je čovjek završio sa obavljanjem nužde, završio sa svojom potrebom, Allahu poslanik alihi salatu oslavom ga doziva i pita ga, zar ti nisi musliman? Jesi li ti musliman? Jesam. Pa otkuda da dođeš u džamiju i da obaviš nuždu u džamiji? pa ga podučava. Doista džamije nisu napravljene zbog toga. Imaju druga mjesta za to. Džamije su napravljene za obavljanje namaza. Sagrađene su da se u njima čini namaz, obavlja namaz, da se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, zikri, slavi, veliča. Džamije nisu zbog toga. Dakle, Allahu poslanik alihi salatu sam nije on odma skočio kao njegovi ashabi. Skočio i čovjeka, krenuo da prekine u pola njegove potrebe. Kao što kasnije islamski učenjaci izučavajući ovaj hadis izvode mnoge, mnoge zaključke lijepog postupka Allahovog poslanika alihi salatu wasalam s ovim čovjekom koji nije bio od stanovnika Medine, koji nije bio upoznat sa svim propisima, koji nije bio upoznat, koji nije naučio lijepo obhođenje, ponašanje i slično Pa islamski učenjaci kažu da je taj čovjek bio prekinut u pola izvršenja svoje potrebe, možda bi naudilo se njemu kada se jeli naglo prekine sa obavljanjem nužde, zatim možda bi se okrenuo pa tako dok obavlja nuždu unečistio veći dio meščida, unečistio sebe, unečistio ashabe oko njega jeli, i slično. Zato, dakle, Allahov poslanik alejhi salatu selam ovako pribrano je postupio. Taj čovjek je unečistio taj dio mesdžida i gotovo je, bilo malo, bilo mnogo, taj dio se mora oprati. Kao što je kasnije naredio Allahov poslanik alejhi salatu selam ashabima da odu sa kantom, kofom vode i da prospu na to mjesto na koje je on izvršio, izvršio jeli, svoju potrebu, izvršio nuždu. Zatim, jedna od metoda Allahovog poslanika alihi salatu uslam kako je upozoravao na grešku, kako je ukazivao na grešku i zasigurno nakon svih ovih metoda grešnici nisu se više vraćali toj grešci. Nije poznato da su kasnije opet činili tu, činili tu grešku. Jedna od tih metoda jeste i upozoravanje na opasnost greške, na veličinu greške. Ponekada bi Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ponavljao tu grešku, ponavljao tu grešku toliko, ne bi se osvrtao na grešnika, ignorisao bi ga, ne bi gledao prema njemu, već bi samo ponavljao tu grešku iz čega bi grešnik zaključio da je počinio veliku, ogromnu grešku i nikada se više ne bi vraćao toj grešci. Jedan od primjera jeste primjer kojeg smo spomenuli u našoj prošloj emisiji, primjer Usame ibn Zejda, kada je ubio čovjeka u bitci koji je prije svoga ubistva izrekao riječi šehadeta, la ilaha illallah, pa kada je Usama ibn Zejd, jer ga je to tištilo, ubio sam čovjeka, a rekao je la ilaha illallah, ubio u bici, iako je taj čovjek do tada nevjernik, ubio mnoge muslimane. Međutim, rekao je la ilaha illallah na kraju. Pa kaže, nakon što je Usama ibn Zaid obavijestio Allahovog poslanika, alaihi salatu, samo o svom dijelu, o svom činu, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, neprestano je govorio šta ćeš uraditi sa la ilaha illallah kada se ono pojavi na sudnjem danu. Šta ćeš uraditi sa la ilaha illallah kada ti dođe na sudnjem danu i nije prestaje ospavljati? Također, jedan od primjera jeste i slučaj s čovjekom za kojeg se kaže da je bio munafik, da je bio licemjer. Pa na putu od Medine do Tebuka, kada je trebala da bude bitka na Tebuku, izašao je ogroman broj ashaba, Spominje se, dakle, da su izašli i munafici, licemjeri sa ashabima. Ponekada bi oni izlazili, zatim vraćali se s puta. Ne bi, dakle, odlazili neki od njih, ne bi odlazili do same bitke, ne bi učestvovali u bitci, već da bi slomili borbeni duh, da bi oslabili borbeni duh kod ashaba, vraćali bi se sa ogromnom masom, ogromnim brojem nazad kući. Na putu do Tebuka, dok se odmaralo, jer je do Tebuka od Medine nekoliko stotina kilometara, dugačak put, dalek put, dok se odmaralo, kaže se da je jedan od tih licemjera rekao, dok se odmaralo, sjedilo i bilo jeli, i ashaba u njegovom prisustvu, spominje se da je rekao, nisam vidio većih izjelica od ovih naših učača Kur'ana niti sam vidio većih plašljivaca u boju, većih kukavica u boju od njih, niti sam čuo da neko hoće slagati kao što oni slažu. Time kaže se da je mislio na Allahov poslanika alihi salatu wasalam i na ashabe učače Kur'ana, pogotovo hafize. Pa jedan od ashaba čuvši te riječi skočio i rekao ti si munafik, lažeš, ti lažeš ti si najveći lažljivac. Obavijestit ću o tome Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa je ovaj ashab skočio i otišao da traži Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, dok je došao do njega, do poslanika, alaihi salatu wasalam, već je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala došla o tom događaju koji se bio koji se zbio, koji se desio u uh, poslanikovoj sallallahu alihi wasallam neposrednoj blizini. Allah je već obavijestio poslanika alihi salatu wasallam i obavijestio, obznanio mu šta se desilo i također objavio određene kur'anske ajete po tom pitanju suri Tauba 65. i 66. kur'anski ajet. Pa kaže se da je taj munafik posle ili taj čovjek došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i poče, počeo se pravdati Allahov poslaniće nisam to govorio osim s ciljem da nam prođe vrijeme zbijali smo šalu šalili smo se samo da nam prođe vrijeme dok odmaramo jeli, na putu do bitke pa bi poslanik alaihi salatu sam samo citirao objavljene ajete nije se uopće osvrtao na tog. Onaj koji nam prenosi ovaj hadis od ashaba kaže i vidio sam tog čovjeka kako se drži za povodce, za uzde deve, a poslanik sallallahu alihi wasallam samo ide. Ide, nije se uopšte osvrtao na njega, dok se ovaj drži za uzde deve poslanika alihi salatu sam i noge mu se vuku dole po pjesku. Tražio je oprosta izvinjavao se, pravdao se, a poslanik alaihi salatu wasalam je samo citirao ajete Kul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzi Zar sa Allahom i njegovim ajetima i poslanikom njegovim da se ismijavate, da se šalite? Poslanik sallallahu alaihi wasalam nije prestao citirati te ajete čime je dakle ukazao na štetnost, na pogubnost te te greške tih riječi. Također, kako bilježi Ebu Davud, rahimehullahu ta'ala, od Ebu Salebeta al-Hušenija, plemenitoga ashaba radijallahu ta'ala, da je rekao, kada bismo bili na putovanju sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallame, putovali bismo, pa kada bi došao trenutak odmora, sišli smo sa svojih jahalica, silazili bi sa svojih jahalica i rastrkali bismo se, neko bi odmorio tamo, odmarao tamo, neko ovamo, dakle, nismo bili u jednoj skupini. Pa je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao, ne vidim to vaše odvajanje jednog od drugog nikako drugačije osim kao jeli, postupak šeitana. To vaš šeitan odvraća da se udaljavate jedni od drugih. Ne bili nekome nešto od vas bilo pa drugi ne znao za njegovu situaciju i ne pritekao mu pomoć, udaljite se jedan tamo, jedan ovamo, mislim da je to postupak od šeitana. Dakle, poslanik sallallahu alihi vseleme na to njihovo dijelo, kako je ukazao, pojasnio da je štetnost u tome, da to nije dobro, Ukazao je dakle na tu grešku pojašnjavajući da je ona štetna i da je ona od šeitana. Nakon čega kaže Ebu Saleb el Hušeni kasnije kada god bismo odsjedali, kada god bismo odmarali na putovanju, zbili bismo se jedan uz drugoga toliko da bi nas mogla prekriti jedna plahta, jedan prekrivač ako bi se jeli, spustio, spustio na nas. Zatim također Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa salame, kada bi poravnavao safove, kada bi poravnavao safove u namazu i htio da otpočne s namazom i opet vidio čovjeka kako je odstupio u namazu od drugih, kako je ili ispred, ili iza, ili odvojen i slično, Poslanik sallallahu alihi wasallam bi govorio ili ćete poravnati safove ili će Allah razjediniti vaša srca. Ili ćete se zbiti i poravnati safove ili će Allah vas razjediniti, razjediniti vaša srca, udaljiti jednog od drugog doista u pravom smislu. Dakle, pojasnio je na štetnost te njihove greške, štetnost neporavnavanja safa, štetnost nezbijanja safa jednog klanjača uz drugog. Također govorio je poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame kada bi neko prokleo nešto, govorio bi nemojte proklinjati nikoga i nemojte ništa proklinjati jer doista ukoliko to dotično ne bude zasluživalo proklestvo, to proklestvo će se vratiti na onoga koji proklinje. Spominje se na jedne prilike čovjek je li, išao i puhao je vjetar, pa je vjetar otkrio njegov dio donje, njegov donji dio odjeće. Otkrio mu je donji dio odjeće. Otkrilo se stidno mjesto, pa je čovjek počeo da proklinje vjetar. Na što je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, nemoj ga proklinjati, doista on radi ono što mu je naređeno. Naređeno mu je da puše. Allah dželavala mu tako naredio, nemoj da proklinješ vjetar, zato Jer ko prokune nekoga, ko bude proklinjao nekoga, a to ne zaslužuje, proklestvo će se vratiti, proklestvo će se vratiti na njega. Zatim ukoliko bi čuo da neko nekoga pretjerano hvali, ukoliko bi neko nekoga pretjerano hvalio i pogotovo dakle u prisustvu tog koji se hvali poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam ukazivao bi da je to greška da je to pogrešno, kako bi ukazivao ukazujući na štetnost te greške, koje štetne posljedice mogu proizaći. Kao što vidimo, jeli, to je dijelo šeitana. Šeitan vas udaljava jedan od drugoga. Zatim kaže, Allah će vas razjediniti ako ne budete u safu zbijeni. Zatim kaže, proklestvo se može vratiti na tebe. Zatim kaže, kaže u ovom slučaju kada bi čuo da neko nekoga hvali to pogotovo je li u njegovom prisustvu rekao je teško li se tebi slomio si vrat svome bratu slomio si kičmu propastićeš svoga brata ne hvali ga u njegovo lice ukoliko neko želi nekoga da pohvali neka kaže ja ga takvog znam a Allah ga najbolje poznaje i Allah će svima nama suditi i presuđivati ja ga takvog znam a Allah ga zna najbolje i ja ne svjedočim posebno ni za koga. Allah najbolje sve nas zna i Allah će svima nama suditi i presuđivati. Dakle, poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallame koristio bi i ovu metodu u otklanjanju, otklanjanju grešaka tako što bi pokazivao i ukazivao, pojašnjavao na štetnost. Pokazivao bi posljedice, moguće posljedice jeli, štetne posljedice te, te greške. Zatim, ponekada bi Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam ukazivao na grešku i ispravljao grešku praktično, on bi sam, čineći to dijelo u kojem se pogriješilo, on bi sam, čineći to dijelo, ukazao kako treba ga učiniti na ispravan način. Pa se prenosi da je jednom ashabu rekao da pred njim uzima abdest, da donese vodu i da pred njim uzme abdest, da vidi kako uzima abdest. Pa je taj ashab počeo odma, dakle, zahvatio je iz posude vodu i počeo je da ispire svoja usta, zatim da pere lice, zatim da pere ruke i slično. Pa mu je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ne, ne otpočinji s ustima, doista nevjernici otpočinju sa ustima. Pa je onda on, poslanik sallallahu alaihi wasallam, uzeo posudu s tom vodom i pokazao praktično kako se ispravno uzima abdest, pa je uzeo vodu iz posude i tri puta oprao svoje šake. Nakon što je dobro oprao svoje šake, svoje ruke počeo je da ispire usta, nos, zatim da pere lice, zatim da pere svoje ruke do iza laktova i do kraja abdesta. Desnu ruku pa lijevu ruku pa mes po glavi, zatim desnu nogu pa lijevu nogu. Dakle, rekao je svome ashabu da nije na ispravan način uzeo abdest. Ne uzima se abdest na takav način. Kako se uzima? Ovako. Pa je on praktično, praktično je li pokazao. Dakle, ponudio zamjenu ponudio adekvatnu zamjenu i ispravio grešku praktično. Kao što se prenosi od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan također, da su ashabi upitali Allahovog poslanika alaihi salatu ili on njih čuo kako uče na tešehudu dole, dakle kada se nakon drugog rekata ili nakon četvrtog rekata sjedne u nazu pa se uči tešehud. Ashabi su tada učili i govorili Assalamu ala Allah, wala ibadillah, wala Jebrail, wala Mikail i slično. Neka je selam na Allaha, neka je selam na Allahove robove, neka je selam na Džibrila, na Mikaila i slično. Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam, nemojte tako učiti, ne učite tako, doista je Allah selam Nemojte govoriti neka je selam na Allaha, jer je doista Allah Es-Selam, jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste Es-Selam. On je Es-Selam i od njega dolazi selam. Od Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi mir. Zato nemojte na takav način govoriti, već recite at tahijatu lillahi was salavatu wat tayyibat Jeli, počast pripada Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i slično, je li kao što vam je poznato, šta znači, šta znači etehijatu. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam nekada bi praktično svojim primjerom pokazao, nekada bi riječima ponudio, ponudio adekvatnu, adekvatnu zamjenu. Također, je li pojašnjavao bi ashabima kada bi počinili grešku, također kako da postupi. U drugim, brojni su primjeri ovoga kako je nudio adekvatnu zamjenu. Pa je poznato jedne prilike kada je Bilal radijallahu talan došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam sa pregrštom lijepih hurmi, datula hurmi koje je do tada Allahov poslanik alihi salatu wasalam niti je vidio niti je okusio. Pa je pitao Bilale odakle ti ovako lijepe datule pa kaže Allahov poslaniće imao sam svojih slabijih datula pa sam dao dva pregršta za ovaj jedan pregršt i donio tebi da ti jedeš Allahov poslaniče ovako lijepe da tole pa kaže uf uf bila Bilale kamata kamata to je kamata to nije u redu takav način poslovanja nije u redu zašto nisi te svoje datule prodao pa dobivenim novcem kupio ove lijepe datule nije u redu da mijenjaš i daješ dva pregršta za jedan pregršt iste iste robe jeli, iste vrste robe, bez obzira dakle što je jedna bolja, jedna slabija. Nije u redu, već dakle ti prodaj svoju robu, pa kada dobiješ novac, onda kupi, onda kupi jeli, ljepšu drugu robu koja ti, se, koja ti se sviđa. I dakle, brojni drugi primjeri za ovu metodu i također brojne druge metode koje je koristio Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam u otklanjanju grešaka, popravljanju grešnika, tako da se oni nikada više Allahovom dozvolom, Allahovom voljom nisu vraćali tim greš, greškama. Svakako, je li ovih metoda još mnogo, pa ćemo ako Bog da, budući da svi pripadamo ovoj kategoriji, da svi griješimo, ne bili smo se pokajali, ne bili smo se popravili, ne bili smo se ostavili te greške i nikada se više ne vratili njoj ili, ili većini tih grešaka, Ako Bog da, o svemu tome ćemo govoriti u našim narednim, narednim emisijama. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje govorimo i koje slušamo budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga Allahu subhanahu wa ta'ala da nas okoristi njima i molim Allahu subhanahu wa ta'ala našega gospodara da oprosti i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama.